Kopienas Šemenef raidījums jaunais ceļš. Labvakar, mīļie radījumi arī Latvijas klausītāji! Ejot kopienas Šemenef sezonālo kalendāru ceļu, šoreiz jums pastāstīsim par mūsu brālībām. Dalīsimies ar priekiem, tēmām, dziesmām un grūtībām, saglabājot diskrētumu un vienkāršība tajās. Patīkamu klausīšanos! Lai top slavēts Jēzus Kristus. Mani sauc Liene. Es esmu kopienā Šemanep, un šogad es esmu atbildīgā par kopienas brālību Pierīgā un Rīgā. Un es pastāstīšu par um, mūsu brālību tikšanos. Tātad gada laikā mēs esam sadalīti pa brālībām, un šīs brālības tikšanās uztur tādu stīgu, um, būt kopā ar um, brāļiem un māsām visa šī gada griezumā, un uh, jau nepazaudējot šo saikni ar kopienu, sadraudzībā Mm. aizlūdzot vienam par otru, zinot eh, vis, eh, visas rūpes un eh, priekus, daloties stiprinājumu var saņemt šajā, šajās tikšanās un, un tādā sadraudzībā esot Un mēs tiekamies katru nedēļu. Uh, ir tikšanās arī attālināti, bet tās tikšanās, kas ir klātienē, tās viss uh, prieku raisošākās, jo tad ir tiešām tās īstā sadraudzība ar gardām vakariņām vai pusdienām un um, kādu aktivitāti, kas um, vienmēr ir daudz, daudz um, lielāku pienesumu, mm, pievienoto vērtību, kad tas notiek klātienē un um, mm, tēmas, jā, mēs dalāmies ar pa tēmām, katru reizi ir sava tēma, katru reizi var tā būt uh, saistīta ar liturģiju, Mm, tā var būt saistīta ar um, kādu kopienai aktuālu tēmu. Uh, šogad uh, mums arī ir uh, katru mēnesi netvorkat filmas, kuras mēs skatāmies un attiecīgi dalāmies par tām, kas mums ir paticis, uh, kas uzrunājis, ko mēs varam paņemt no tās uh, filmas sev līdzi. Tad arī uh, Mēs varam sevi viens otru iepazīt vairāk. Ja mēs tiekamies formācijās un kalpošanās, tad nevienmēr sanāk izrunāties, iepazīt vienam otru un brālību. Tā ir vieta, kur to var izdarīt. Un, um, viena no interesantākajām tēmām ir um, katra um, brāļa vai māsas stāsts no kurienes viņš ir radies, kā viņš ir nonācis dieva azotē un kā viņš saticis kopienu. Un tas paver tādu pavisam citu skatienu uz to cilvēku, un ieraugot viņa ceļu līdz ticībai dievam, līdz kopienai. Tad mums ir bijusi interesanta aktivitāte <clears throat> saliekot dažādus priekšmetus, attēlus uz galda. Tad katrs var izvēlēties un pastāstīt, kāpēc viņš tieši šodien šeit un tagad ir izvēlējies. Tas ļoti interesanti, kā cilvēks tajā brīdī kaut, ko, kaut kas rezonē. Un, un tas, eh, Ir interesanti gan paklausīties, gan pašiem iesaistīties tādā aktivitātē. Kopienā brālība ir arī vieta, kur mēs varam saņemt stiprinājumu un aizlūkšanu par ikdienas kaut kādām situācijām, kur ir izaicinājumi, un šķēršļi, un varbūt arī veselības problēmas, iedrošināt varam viens otru. Tā ir vieta, kur mēs lūdzamies par visām aktuālām lietām, tēmām, par pasaulē notikumiem, saistošiem. Visu to ieliekam lūkšanā un arī par viņa katru misiju, par katru kopienas atbildīgo. Um, tā ir vieta, kur uh, var to visu atdot. Uh, tāpat arī brālībā mēs šeit un tagad dalāmies ar to, kas mums šobrīd ir aktuāls. Un uh, tāpat, tāpat arī mēs varam brīvā gaisotnē satikties, aiziet uz kādu pasākumu, uz teātri, un vienkārši kopā pavadīt labi laiku. Kā brālības atbildīgajai izaicinājums ir izvēlēties tēmu, un šeit nāk palīgā svētais gars. Un tas ir ļoti interesanti, ka var līdz pēdējiem brīdim nebūt šī tēma, un, un tu atļa, atlaid un, un paļaujies, ka viņa atnāks, Viņi atnāk un uh, tas tāds labs treniņš arī būt svētā garā. Um, un šīs tēma, tēmas ir mūsu sirdī. Tās ir mūsu sirdī, tie ir mūsu aktuālā jautājumi. Un, un ja reizēm šaubas, ka tā, varbūt tas ir kaut kas uh, eh, mans personiskais uh, izdomājums, tad nē, brālība var ļoti mm, dot tādu atgriezenisko saiti, ka tiešām tēma bijusi vietā. Tas arī tāds kā apstiprinājums, ka jā, tā tēma ir um, nepārprotama no svētā gara. Mani sauc Vita, un es esmu kopienas šemnes sadraudzībā. Arī mēs, sadraudzība, tiekamies brālībās, jeb ja mazajās grupās, lai dalītos par to, ko Dievs dara mūsu dzīvēm, viens otru labāk iepazītu un stiprinātu. Ko man nozīmē satikšanās brālībā? Jēzus ir teicis, ka tur, kur divi vai trīs sapulcējas viņa vārdā, tur viņš būs viņu vidū. Es brālībā piedzīvoju to, ka Jēzus ir mūsu vidū un ka viņš mūs katru pazīst. Bieži ir tā, ka caur to, ko dalās citi, Dievs mani uzrunā un liek domāt par lietām, par kurām nebūtu domājusi, un tas man palīdz augt un viņam tuvoties. Domājot par tēmām, kuras pēdējā laikā esam pārunājuši, nāk prātā jautājums, ko mēs teiktu un lūgtu Jēzum, ja varētu viņu tagad satikt. Ja tas būtu tik vienkārši kā tiem cilvēkiem, kuri dzīvoja viņa dzīves laikā uz zemes. Atbildot uz šo jautājumu, teicām to, ko patiešām visvairāk gribam, un es ticu, ka Jēzus to dzirdēja. Prieku brālībā sagādāja iespēju satikt citam citu, redzēt, ka saskaramies ar līdzīgām lietām ikdienā, Tas palīdz virzīties uz priekšu. Prieks ir arī par to, ka tiekoties kopienas studentu kopmītnēs, varam reizē lūgt par jauniešiem, kas tur dzīvo, un arī tādā veidā palīdzēt īstenoties jauniešu misijai Latvijā. Sestībā ar sadraudzību man šogad ir palikusi prātā dziesma Mēs kopā ar kungu, kuru dziedājām kādā tikšanās reizē Liepājā. Manuprāt, šīs dziesmas vārdi pauž brālības būtību, iet visiem kopā, esot ar kungu. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu, mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Mēs taču ejam ar kungu, lai ar to mums pietiek. you. Mani sauc Rolands, un es pastāstīšu, kā mēs vidzemnieki piedzīvojam mūsu satikšanos brālībā. Nu, šobrīd es teikšu trim vārdiem - tā ir patiesība, mīlestība un uzticēšanās. Jā, mēs satiekamies, ka mēs varam uzticēt viens otram savu ikdienu, savu sāpju, savu prieku, kur mēs varam dalīties. Un ar šo dalīšanos mēs arī iepazīstam paši sevi, tā, kādās lietās, varbūt no šīm ko mēs iegūstam no katra brā, brāļa un māsas. Un savas vērtības, un izaicinājumus un ievainojumus mēs arī varam tiešām uzticēt, jo mēs vienmēr zinām, ka mūsu klātesošais ir arī Dievs, kas mūs uzklausa, un ka brālība var dziedināt, un mainīt un iedvesmot. Ja daloties par šīm tēmām, kā, mums, kā mums Dievs ir uzrunājis, Tad viņas varētu būt dažādas, bet visvairāk tēma, kas varbūt šobrīd mums tā uzrunās, ir šeit un tagad. Tā ir tā tēma, kur mēs varam dalīties, piedzīvot savu brāļu vai māsas ikdienu, kā viņi ir piedzīvojuši no mūsu pēdējās tikšanās, un būt tādiem atklātiem, caurspīdīgiem. Un tiešām mēs varam dalīties arī par Dievu vārdu, kas mūs ir uzrunājis, vai šodien vai kā dienkungs, kā mēs ar šo Dievu vārdu varējām dzīvot, ka, ko, me, ko Dievs gribēja mums ar šo vārdu pateikt. Un viņas bija dažādas, un ja bija arī viena raksturvieta, bet viņu mēs katrs savādāk esam redzējuši, un tas tāds mūs arī papildina, ka mēs varam būt dažādi Dievu acīs, un Dievs vienmēr mūs ir mīlējis. Jā, grūtības pa grūtībām var dalīties tā, kad uh, šis laiks, mēs esam katrs ejam savu ceļu, kur Dievs mūs ir ielicis, bet uh, visi šie darbi, kas mums varbūt kādreiz var uh, mainīt mūsu domas, šo tikšanos, jo mēs esam septiņi, septiņi cilvēki brālībā un mums katram savu profesiju un katram savs laiks, bet Dievs vienmēr zina, kad un kur un cikos mums jāsatiekās un tiešām Dievs svētī šo laiku – varbūt ar grūtībām tiešām tad mēs atkal pieaugam un priecājamies, ka mums jāpārvar šī rutīna un jāpārvar šīs grūtības. Jo runājot par priekiem, jā, tas ir viens no tiem brīžiem, kad mēs satiekamies, mēs priecājamies par šo brīdi, kad mēs atkal tiekamies, ka mēs varam slavēt, dziedāt, dejot un tiešām gavilēt Dievam vārdam, nes Dieva vārdu šai pasaulē, kungs, un tiešām būt brīvi no visām grūtībām, brīvi no aizspriedumiem. Tiešām debes Tēvs nāk mums un uh, nes šo prieku, un tas vēl, ka ja mums nonāk sanāk kaut kādā ceļā būt, ka mēs esam kā, tad mēs varam dziedāt, slavēt visas dziesmas, ko mēs pazīstam kopienā, un kad mēs varam tiešām izrunāt vēl visādas tēmas, kas varbūt šobrīd nav tāds aktuāls, bet tiešām debes tēvs nāk mūs un svētī. Ja runājot par dziesmām, jā, dziesmas, kas skan Dievu vārdam, ir tiešām vispat, pat, patiesas, mīlošas, un vislielākā dziesma, kas mums šobrīd mūsu sirdī ir iekritus, šī dziesma saucās eh, prieka eļļa, ka tiešām, kas Jēzus mūs iesmērē šo eļu mūsu sirds, mūsu dvēseles, un mēs tiešām ejam un gavilējam. Un vienā vārdā tiešām šī brālība ir mums ļoti svarīga. Un mēs priecājamies par mūsu ceļu kopā, kopā ko ejam, un pateicamies Dievam par to. Āmen! dieva dēls. Tavs krustik brīnumaini skaists un cēls. um sonsa. karoks, plīvai tava priekā eļā līst, vasaru vietā mīlestības karoks. Trīs lietas, labas lietas. Nu, priekš manis eh, brālība ir viena no tādām retajām, drošajām vietām, kur eh, satikties ar cilvēkiem. Un kur eh, nu, satikties arī pašai eh, ar savu cilvēcību, ar tādu arī savu nabadzību, trūkumu. Nu, noteikti arī vieta, kurā es satieku dievu. Kaut kā ļoti aizkustina šīs mazās, eh, ja tā var nosaukt, viņas mazās draudzes, mazās baznīcas. Mm kas, eh, kas ir šīs mūsu brālības, ka, mm, kurās mm, mēs pasludinām ar, ar, ar ļoti vienkāršiem vārdiem, ar, ļo, ar saviem stāstiem, ar savu atskatu, ar savu dalīšanos. Mēs pasludinām evaņģēliju uh, eh, brālim vai māsai. Man tas kaut kā. Nu, kaut kā man tas ir īpaši uzrunājis šo, šī, šo divu gadu laikā. Uh, ka, ka jā, tā varbūt pēc ģimenes ir pirmā vieta, pirmā nākošā vai otrā nākošā vieta, kur, kur, kur tu evanģēlīji pasludināt, ka tas nav tikai, ka mēs ejam kaut kur tur ārā un, un pie darba kolēģiem vai ejam kādās misijās. Un, Esmu saņēmuši no Dieva iedrošinājumu iet un evanģelizēt, bet man ļoti liekas ārkārtīgi svarīgi, ka mēs to darām viens priekš otra. Nu, kaut vai uh, kaut vai uzklausot, un kaut vai iedrošinot un, un norādot uz kādu dievu vārdu. Nu, tas ir, tā ir labā vēsts viens otram, ko, ko pateikt nu, kaut reizi nedēļā. Tas ir, nu, tas ir forši, tas ir super, tas ir labs stiprinājums. Un tāpēc, jā, brālība noteikti arī ir vieta, tāda spēka vieta priekš manis, kur saņemt šo stiprinājumu, iedrošinājumu. Tā ir droša vieta, kā jau es teicu, kuras varu nākt tāda, kāda es esmu paldies Dievam, ka tāda vieta man ir un tā ir liela žēlstība un arī, kuras var piedzīvot atpūtu. Es tiešām piedzīvoju brālībā atpūti. Varbūt pirms tam ir cīņas, vai pēc tam tur kaut kas pa galu, nu tā, ja, tur mm, kaut kāds domas vai, vai kas tur maisās, un, vai arī kaut kas raisās labs, bet tā priekš manas arī ir atpūtas vieta. Un arī tāda vieta, kur tā kā restartēt tādu savu skatienu, kaut kā nu, pieregulēt to kompasu, um, nofokusēt skatienu atpakaļ uz Dievu, nocentrēties, um, jā, arī atskatīties, bet tā kā uh, nu, vērst atkal to skatienu tur, kur, ir, tur, kur viņš ir jāvērš. Ja? Brāļa māsas palīdz atkal kā, nofokusēties kas ir, uz to, kas patiešām ir svarīgs. Un noteikti arī vieta, kur es varu pati sevi labāk sadzirdēt. Es gan, es gan arī sarunājos tāpat ar sevi dažkārt, gan domās, gan varbūt arī skaļāk. Bet, Bet brālībā es noteikti arī to daru, un tur kaut kā, tur kaut kā spilgtāk un labāk var sevi dzirdēt, tad, kad tu jau izteicis kādas lietas skaļi un dalījies. Tā kā jā, iet, satikt cilvēkus, dievu un sevi. Un man patīk, kā gars pats sagatavo tēmas. Nu, tāpēc godīgi nu, man ir interesanti katra tā, tā tikšanās reize. Un, un šogad pašai tiešām par pārsteigumu. Man ļoti patika um, nu, kopienas uh, kapitula gada sakarā bija mm, piedāvātas uh, tēmas brālībā. Un, um, uh, tur vairāk tēmu starpā mm, mēs runājām par starpkulturālismu, bija uh, iespēja domāt par uh, ekumēnismu, par uh, izglītību, tālāk izglītību. Un, un, un lūk, um, tieši, tieši tās izglītošanās pamudinājuma sakarā, jo kopiena mūs aicina uz tādu uz, uz tādu tālāku izglītību, lai mēs tiešām nekļūtu inerti un saprotu vispār, par, ar, saprotam, kas notiek pasaulē, un tā un attīstām sevi, uh, lai nekļūstam inerti. Uh, šī te mūža izglītības tēma priekš manis bija ļoti aktuāla. Un, un ļoti spilgti to atceros, ka es nu, nezināju īsti nu, detaļās, kas tur, kā mēs tur iesim, kā mēs tur apspriedīsim šo. Un es jau kādu laiciņu arī nesāju sevī tādu nu, tad, nu, tā apstiprinājumu, gaidīju no Dieva. Um, par, par savu tālāko to mācīšanās ceļu, vai, vai man to darīt. Un, un tad, kad lūk, mēs brālībā runājām par, par šo mūža izglītības tēmu, un, un ka tas kopienā ir, nu, ir, ir svarīgi, ka, ka, ko mēs darām ar savu arī tādu nu, zinātnē, kā arī tādu smadzeņu potenciālu. Tas man bija labs apstiprinājums, ka es to, ka es to varu darīt un vajag varbūt pat darīt, ja man tāda interese ir. Un, um, Tas tāds viens moments, un, un man gribas domāt, ka mm, vispār šo divu gadu laikā um, mūsu brālība ir tāda, um, es teiktu, diezgan um, nu, drosmīga un tāda atklāta. Un man patīk, ka mēs varam runāt arī par um, grūtām tēmām, kā piemēram, mēs esam runājuši par bailēm, mēs esam arī runājuši par tādiem uh, um, no tādiem sāpīgākajiem, varbūt mirkļiem, ar kuriem mēs vai nu esam, vai vēl tikai ejam kādu dziedināšanas procesu. Man, man, man liekas, ārkārtīgi svarīgi, ka mēs um, um, varam šādas lietas pārunāt, jo nu nav tāda, tādas, nu man personīgi nav tādas daudzas vietas vēl pasaulē, kuras varētu pārcelāt um, šādas te, nu, lietas, šādas tēmas. Kā, nu, tas, tas ir tiešām brīnišķīgi. Un par tādu interesantāko varbūt varbūt eh, arī tēmu, bet tas ir saistīts ar kādu brīnišķīgu nu, piedzīvojumu. Mums nesen brālībā vienam brālim bija dzimšanas diena, un mēs eh, diezgan ātri uztaisījām viņam pārsteigumu. Pārsteigumu, respektīvi, ieradāmies negai, negaidot, viņam nezinot. Uh, un, un uh, ieradāmies gandrīz pilnīgi, pilnā sastāvā. Tas bija, tas bija forši, tas bija jautri, tas bija kaut kur. Tur bija tāds bērnišķīgs, patiesa e, foršs prieks tajā visā. Bija ļoti labi redzēt, kā tas brālis uz to reaģēja un, un, un, viņ, viņ, un viņa sieva. Un tas bija tā, man liekas, nu, rītīgi forši aizkustinoši. Es nezinu, kad es pēdējo reizi uztaisīju kādam pārsteigumu uh, ierašanos. Nu, varētu arī to saukt par ballīti. Uh, Tas bija forši. Un, un, un es pirmo reizi to piedzīvoju brālībā. Vēl bija, man liekas, arī, ka, ka ar to vakars nebija beidzies. Man ļoti bija svarīgs tas vakars, jo mēs um, dalījāmies um, par savu bērnību. Un mums kādiem bija līdzi arī fotografijas, un, un arī kuriem nebija, tie bija tādi brīnišķīgi stāsti. Uh, Mēs varējām uzdot arī jautājumus, mēs dzirdējām par to, ko, par ko nu katrs tur bērnībā ir vēlējies kļūt, un kas vispār bija mīļākās, vai tur nodarbošanās, vai kādas bija lielākie šitie palaidnības, kādas, kādas, kurš bija pastrādājis. Nu, tas, eh, nu, tas kaut kā atrājas. Es nezinu, man liekas, es kaut kā ieraudzīju atkal, atkal um, brāļus um, citādākus. Tas kaut kā pat varētu teikt, nevis tā ļoti citādāks, bet tas noslēdza kaut kādu priekšstatu un kā, vai, vai salika bildīti, salika puzli vairāk par, par, par šo brāli vai māsu, kas ir manā dzīvē. Un, un viennozīmīgi tas bija tā, nu, liels prieks tajā visā tādā rotaļāšanās un, un arī tāda lielāka pieņemšana manī, manī ienāca. Noteikti tas bija to vērts. Nu, man arī ir, ir jāpastāsta un jāpadalās par, par grūtībām, kādām um, un kā, nu, bez kurām neiztikt brālībā. Un, un šī varbūt ir tāda tāda maza grūtība, bet uh, man viņa ir ļoti palikusi atmiņā. Nu, lūk, tad, tad iepriekšējā stāsta sakarā vai kontekstā uh, braucam pie šī brāļa uz, uz dzimšanas dienu, tais, taisām pārsteigumu. Un varētu teikt, ka nu, gandrīz visu ceļu, un tas bija diezgan garš, vismaz stundu, mēs ar vienu citu māsu auto spriežam par to, nu, mums uzticēts ir eh, noformēt kapelu. Un, Un kā tas tur viss notiks, un kādus materiālus mēs izmantosim, mēs tur esam izdomājuši. Mums vajag bērnu bloķus, vienmēr cilvēku visu to ceļu, gan arī plāpājam, un sarunājamies un štukojam, kur mēs tos bērnu bloķus varētu dabūt. Un, eh, jā, stunda paiet ceļā, un <laughs> iebraucam pagalmā, nu, piebraucam pie mājas. Un, Un māsa man parāda, ka tur ir malkas čūpa pamatīgi un pilns ar, ar bērnu bloķīšiem no nu, dažādos uh, diametros, un, un, un, un skaisti un tādi, un, un, un, un tādi, kā arī mums vajag. Mums gan vajadzētu vēl vienu citu izmēru, bet respektīvi nu, tur bija vesela kaudze ar, ar bērnu bloķiem. Uh, <laughs> Un tas bija, tas bija tā, ka man liekas, es arī teicu, nu, tad šito gan visu lūdzu atceramies. Ja jūs te vairāk, mēs tur bijām mašīnā un pieci cilvēki, tad nu, šito gan atceramies, kā mēs te visu ceļu, jo viena cita māsa tieši to nofiksēja. Ja? Viņa saka, kā mēs visu ceļu runājāt par to. Un, un iebrauc pagalmā, un, un vesela, vesela kaudze ar bērnu bluķiem izvēlēties, kādu vajag. Jā, un starp citu, brālim, brālis bija ļoti devīgs. Viņš mums ļāva izvēlēties, cik mums vajag un kādas mums <laughs> vajag tos, tos bērnus. Nu, um, nu, tā brīnišķīgi, ja, ka nu, tu tā brauc, tad pēc, nezinu, ka pēc stundas tavas grūtības, ja nu, kaut kāda problēma, ja nogādāt tagad no vidzemes uz liepāju, nu, kur mēs tos bērnu buķus sadabūsim, vai kur mēs tajā liepais pusē mēs braucam, un, un kamēr mēs runājam, viss sev ir jau pa pusē jau atrisinājies. Tā kā tas bija tā ļoti. Ļoti smieklīgi var būt, bet arī ļoti, ļoti patīkami. Un, un tāds pilnīgi praktisks <laughs> piemērs, kā, kā Dievs kārto lietas. Tā kā jā. Slava Dievam. À, un dziesma par dziesmu. Manā dziesmām ir tā, ka man godīgi sakot, man mainās, man nav tāda vien, visu laiku mīļākā dziesma. Eh, ja runā par kristīgām dziesmām, un šī dziesma konkrēti, mm, viņa, man liekas, arī Spotifyā man tā kā tika piedāvāta, kad es meklēju, man patīk tāda alternatīva mūzika, kris, nu, alternatīva slavēšanas mūzika, un, un tad vienā brīdī viņi man tā kā izmeta, piedāvāja šis Spotify eh, kādu no tām playlistēm. Un, Man patīk eh, jā, tas, tas alternatīvais, tāds akustiskais skanējums, patīk tā vienkāršība un, protams, protams tie vārdi. Uh, Tas ļoti rezonē ar to, ko es piedzīvoju kāds, jau kādu, nu, kādu divu gadu garumā. Man bija tāda ticības krīze. Un, un tā ir viena lieta, un otra lieta, ka es mūždien kaut kā jutos vainīgi par to savu lūgšanu dzīvi. Tad man liekas, ka viņi man nav tik pietiekoši gari, tad viņi man nav pietiekoši konsekventi vai regulāri. Un, un, un tad nu, tā kā drusku ar paisums un bēgumus. Un īpaši to divu gadu laikā tā mana lūkšana dzīve. Un, un vienmēr atkal atgriežos pie tās vainas sajūtas, Dievu priekšā, kā atkal neesmu lūgusies. Un, lūk, un tad, tad, <laughs> nu, kā saka, kārtīgam latvietim vajag zināt, ka vēl kādam. <laughs> ka vēl kādam iet mazliet grūti, un tā dziesma ir, ir, ir par to, ka, nu jā, kad, ka ir labi zināt, ka Dievs vienmēr ir tur, tajā vietā, kur viņš ir. Un, lai, lai cik es tur mm, ietu prom, apzināti vai neapzināti, un krāpētu somas, un, un kaut kur dotos, vai vienalga krāpētu, vai, vai skrolētu, un, un, un kārtotu savu kalendāru, un neat, neatrodot vietu dievam, ka, kā saka, dienas beigās mm, es saprotu, ka es nekur negribu iet, un, un, un būt pie dieva tas ir ielikās visforšākā, visdrošākā un vislabākā vieta, kur būt. Un, un to, es kā, to es kaut kā piedzīvoju arī. Mm, paldies Dievam! Varētu teikt, arī šī kopienas gada jau tādā noslēgumā, un tāpēc arī šī dziesma. can always find you. It is a simple. Sveiki! Mani sauc Marta, un es gribēju pastāstīt par jauniešu brālību. Man jauniešu brālība nozīmē iespēju satikties ar jauniešiem, kuri tāpat kā es mēģina satunāties ar Dievu. Um, brālības ietvaros mēs parasti dalāmies ar savu pieredzi ticībā un ikdienas grūtībām, ar kurām mēs esam saskārušies kopš iepriekšējās reizes vai vispār, eh, vispār eh, dzīves laikā. Un man brālības ir ļoti svarīgas, jo eh, caur vienaudžu teikto es iegūstu kaut kādus skatu punktus, citus un arī atklāsmes Un uh, lūkšanas brālībā man ir daudz vieglāk nekā vienatnē. Es bieži caur citu teikto dzirdu, kā Dievs ar mani runā, un tas man uzreiz stiprina manu ticību. Brālība manā dzīvē ieņem ļoti īpašu vietu, jo tas ir laiks un iespēja paraudzīties uz to, kur esmu šeit un tagad. Un arī tādēļ ļoti ekskluzīva iespēja sēkties saviem ienaudžiem, dalīties par šo ticības ceļu, kurā mēs katrs ejam, par šīm grūtri, grūtībām, ar kurām ikdienā varbūt negribas nevienu tik daudz dalīties, vai ir, ir pat grūti atrast kādu, kurš šo tevi pieņemt un saprast. Un reizēm vienkārši uzklausīt un neteikt savu atzinumu, bet eh, būt klātesošam tajā, ko tu piedzīvo, ejot kopā ar Dievu. Un brālība man to arī nozīmē tādu īstu atbalstu un pieņemšanas vietu, kur tu vari būt tāds, kāds tu esi. Un mīļākā tāda tikšanās reize, vai tāda pat tikšana, mīļākā, bet tas temats, kas man ļoti sirdī ir palicis, ir par brīvību, kas bija pēc valsts svētkiem, 18. novembrī. Eh, pēc tās reizes mēs dalījāmies, ko katram nozīmē gan ārēji, gan iekšēji brīvība. Tas tā brālība arī ko iedod, tas, ka tu uz dzīvi vari procedēties no daudz plašāku skatījumu, ka Dievs, ka tu ieraugi arī Dieva darbību citās, cit, citu cilvēku dzīvēs. Un, un tā ir tāds liels ticības apliecinājums Dieva, dieva darbībai mums katra dzīvē. Un kā dziesmu es izvēlos ever be, vienmēr būt, un šie vārdi runā paši par sevi. Uh, Eh, tava mīlestība ir kā zvērs, kas pārbaudīts kā derība senatnē, un tava mīlestība iztur ziemas lietus, un aiz apāšana ir žēlastība šodienai. Uzticīgs tu biji un uzticīgs būsi. Tu apsoli sevi man, un tāpēc es dziedu. Tavas slava vienmēr būs manās lūpās. Lai skan! is devoted Like a ring of solid gold Like a vow that is tested Like a covenant of old And your love is enduring Through the winter rain And beyond the horizon With mercy for today Faithful you have been faithful you will be. You pledge yourself to me, and it's why I sing your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my Your kindness makes us whole, and you shoulder our weakness, and your strength becomes our own. Now you're making me like you, clothing me in white, bring beauty from ashes. For you will have your bride, free of all her guilt all her shame And known by her true name And it's why I sing your praise Will ever be on my lips Ever be on my lips Your praise will ever be on my lips Ever be on my lips Your praise will ever be on my lips Ever be on my lips your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. You will be praised, you will be praised angels and saints we sing worthy are you lord you will be praised you will be praised with angels and saints we sing worthy are you lord and it's why i sing your praise will ever be on my lips ever be always will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever vispirms ir tikšanās un satikšanās vieta. Vieta, kur var uzticēties un var būt droši, ka man pieņems tādu, kāds esmu, kur var būt es pats un patiesībā savādāk jau arī nav iespējams. Ja mēs jau tiekamies katru nedēļu, un tad jau agri vai vēlu, tu kļūsti caurspīdīgs. Brālība tā ir, kop, tā ir piederība kopienai, jo, kā kopienas dibinātājs ir teicis, brālība ir kopienas sirds. Mēs esam ļoti dažādi, bet šī dažādība ļauj paplašināt apvārsni, saprast, kā, piemēram, bērni tiek audzināti citā ģimenē, kādā veidā otrs dara tādas vai citas lietas, kā redz un domā un tam līdzīgi. Caur piedāvātajām tēmām mēs noteikti padziļinām savu izpratni par kaut kādu jomu. Tāpat tās arī brālībās šad tad mēs skatāmies netvaru kaut filmas, kas palīdz eh, redzēt un saprast vairāk, palīdz mums izglītoties. Dalīšanās palīdz labāk iepazīt arī sevi, mācīs teikties, nebaidīties runāt, māc klausīties otrā māca pārvarēt kādas grūtības, jo reizēm tas ir izaicinājums tieši, lai atvērtos citiem, bet caur to arī mēs pieaugam. Nu, neatņemama brālības sastāvdaļa noteikti ir prieks, smiekli, brālīgs humors un, protams, arī maltīte pēc darba dienas, kad kāds sagaida ar garšīgu zupiņu šī tikšanās ap galdu, o, tas ir sirsnīgi. Kā viena māsa teica, ka brālība ir vieta, kur mēs uzlādējam baterijas. Tāpēc tas ir tik labi, ka ir šī vieta, kur var vienkārši būt. Tā ir nu, atpūtas vieta. Ja runā par dalīšanās tēmām, Tad no tām, kas visvairāk uzrunāja, bija pastēga pa svētajiem rakstiem. Vismaz tā mēs viņu nosaucām. Ar dažām pieturas vietām, piemēram, ar kuru no Bībeles personāžu dotos tuksnesī, vai kas tevi uzrunā no floras, faunas, pasaules, Bībelē, kāpēc. Tad vēl bija tēma ar attēliem No daudziem attēliem bija jāizvēlas vairāki un tad jāpastāsta par savu izvēli. Bija arī tēma par attiecībām, kā izdzīvot vienotību dažādībā, tas vairāk ar tādu fokusu uz pāri. Un reizēm arī viss nav tik nu, tā vienkārši, kā gribētos. Grūtība mums bija šogad tā, kad nevarējām tikties klātienē tik bieži, cik gribējām. Un tam par iemeslu bija veselības problēmas kādai māsiņai, un, un tad arī lielais attālums, jo bija mums gan pēdējie mēneši gan Francijā, gan Ikšķilē, gan Jūrmalā. Tā kā mums bija, jā, bija ko braukt. Nu, uz Franciju nebraucām, bet tikāmies attālināti. Jā, bet neraugoties uz to, mēs tiešām bijām vienoti e, mazajos viedierīču ekrāniņos. Un e, tas varbūt arī mums pat e, labāk palīdzēja novērtēt tās reizes, kad tikāmies klātienē. Tad tie bija tā kā tādi svētki. Jā, un brālībā mums bija arī šogad labais darbs. Lai bērni nepaliktu bez Ziemassvētkiem, bija jāatbrīvo vieta eglītēji. Attiecīgi brālības ietvaros nolēmām, ka no drošas nosalšanas jāglāj kumīkoks, dodot tam jaunas mājas. Un tas mums arī izdevās. Gumijkoks tika transportēts, nenosala un eglīte bērniem arī bija skaistu skaistā. Nezinu gan kā tagad ar to eglīti, bet kumikoks turpina apzaļumot zemiņu ielu. Lūk tā. Pamazām tuvojoties šīs sezonas brālības noslēgumam, turpinām iet pie Jēzus un gluži kā tajā dziesmiņā par mālu. Tur gan saka, nākt, lai kā nā, nā, nāku pie Jēzus. Jā, bet nu, lai tad tā būtu. Un, un eh, tad tā mūsu izvēlētā dziesmiņa ir par mālu. Jā, no māla veidots es. Man liekas, tā arī savā ziņā labi raksturo mūsu brālīgo dzīvi no malas veido ceļš, tavu roku izmīcīt, tava žēlastība saplaistīt, tavas uguns izkarsēts nāku es, nāku es pie tevis, Jēzu. Esi mans prieks, man tavs nāk. Esi man spēks, kam es esmu vērts. Esi man draugs, kam es esmu viens. Esi mans viens. Esi mans prieks, kad nu man tavs nav. Esi man spēks, kam es esmu vērts. Esi man draugs, kam es esmu viens. Esi mans viens. Ko man nozīmē satikšanās brālībā? Man satikšanās brālībā nozīmē eh, tādu drošu vidi, kur es varu būt tāds, kāds es esmu. Man tur nav nekas jātēlo. Es varu būt atklāts. Man tur nenosodīs. Un es vienmēr, es vienmēr kaut ko saņēmuši tajā brālībā. Un, un es saņēmuši caur dzirdēto vārdu, ko ir, um, ar ko ir dalījušies um, brāļi vai māsas. Un, un tas ir ļoti stiprinoši un palīdzoši ikdienā. Un, uh, reizēm tas ir tik apbrīnojami, kā Dievs var, uh, var runāt Un vēl apbrīnojamāk, cik ļoti tas var palīdzēt, ehm, palīdzēt tajā um, ikdienas skrējienā un ritinī, ka tu atceries, ah, pareizi, taču brālībā tur bija šis un tas. Un, <laughs> un tas, ļoti, tas ļoti iedvesmojoši ir. Un, um, tas brālībā ir, tā ir arī tāda liela prieka jā, tur ir tāds tas satikšanās prieks un kopā būšanas prieks un tāda mīlestība, mīlestība vienkāršībā vienam pret otru. Un, eh, un jā, un tas, kad ir kopā iziets, nu, ka mēs, tā, ka ne, nu, ka mēs runājam nevis virspusēji, bet ka mēs dalamies ar tādām dziļām tēmām, tas mums ļoti satavina Un bieži vien ir tā, ka, eh, ja pārī <laughs> nav, nav izdevies, eh, tas ir, tā ir laba vieta, kur, ir, kur var dzirdēt otru pārī. Jā, tas dod iespēju, brālība dod iespēju, šī, tur ir laiks un vieta, kur dzirdēt otru cilvēku, savu tuvāko cilvēku. Un reizēm ir tāds, tu saskaries tādu pārsteigumu, o, oh, man otra puse kaut ko tādu domā, man otra puse kaut ko tādu saka. Un, eh, tas eh, reizēm tie ir patīkami pārsteigumi, reizēm tie ir nepatīkami pārsteigumi, jo nevienmēr mēs ikdienā esam gatavi to dzirdēt un saklausīt, ko otrs saka. Līdz ar to es gribētu teikt, ka arī brālība ir tāda izaugsmas vieta. Tā ir vieta izaugsmē, tava paša izaugsmē un tavu pāri izaugsmē, tavs kopienas izaugsmē. Tā ir ļoti tāda laba šūniņa. No tādiem uh, interesantiem, uh, interesantiem notikumiem, laikam, kad uh, mēs piedzīvojam, kad attālumam nav robežu, arī brālībā mm, pie esošās situācijas un iespējas, iespējām mēs varam saslēgties brālībā mm, no jebkuras pasaules malas. Mums māsa pieslēdzās no Kongo un bija reiz, viena reize, kad pieslēdzās no Filipīnām. Un tas nav šķērslis būt, būt brālībā. Attālums nav vairs arguments <laughs> mm, satikšanās uh, Jā. Mēs piedzīvojam arī jā, grūtības, kad ir šie te uzbrukumi, kad tu negribas, kad, ehm, kad eh, jo tam ir jāvēlta laiks un arī kādi līdzekļi un, eh, un vienmēr varbūt atrodās kaut kādi iemesli, kāpēc kaut kas cits ir svarīgāks, mm, bet eh, tas vienmēr attaisno tavas lēmumus būt brālībā, vienmēr nācis ir ar uzva, uzviju un noteikti lielāku ieguvumu, nekā sākumā, sākumā tas likš, nu, tā kā šķiet. <laughs> mm, no tādām interesantām tēmām var minēt, ko tu pajautātu Jēzum, ja tu viņu šodien satiktu, ja viņš tev sēdētu blakus, ko tu viņu jautātu? vai arī ko tu darītu, ja tu zinātu, ka pēc 48 stundām tu nebūtu vairs uz šīs zemes. Ko tu darītu tās 48 stundas? <laughs> Viss. Paldies visiem kopienas brālību atbildīgajiem, jauniešiem, sadraudzības brāļiem un māsām par brīnišķīgo dalīšanos. Rēdījums izskanēja, pateicoties arī tavam atbalstam. Dievs ir labs.